Gune kai ornis. Gune heera ornin eike kathe kasten he meran oeon autae tiktusan. Nomisas ades hos ei pleius tae ornithi crithas paraballoi, dis texetai tes he meras tuto pepoieken hedornis timeles genomenes ud hapax tes hemeras tecein e dynato. Ho mythos de loi hoti ohoi dia pleonexian ton pleionon epithumuntes, cae ta paronta apobaldusi.